Գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարողների ուղղությամբ պարբերաբար կրակելը, Արցախ-Հայաստան ճանապարհը փակելով հումանիտար աղետ ստեղծելը, հացի հերթերը հոգեբանական ճնշման համար բավարար չեն թշնամուն։ Օրերս հայ բուժառուները բուժզնման են ենթարկվել ադրբեջանցիների կողմից, որոնք որպես բժիշկ են ներկայանում։ Նրանք բժիշկներ են թե ոչ, այս պահին չեն կարող ասել, բայց որ ճնշում են չափում, բուժառուներին փորձում մերկացնելով զննել ջուր ու անհայտ ցակման ու բաղադրության դեղեր առաջարկում, դա հաստատ է։ Բժիշկ էր նստած երկու աղջկա հետ միասին։ Հարցրել են. «У ребёнка проблемы с глазами?» Наверное, ասում դա с глазами, с зубами, у него брекеты пен, мы должны обследоваться снова пեն, ասում դա բան ներվային են դեղ եղել։ Շատ վիճակս մի քիչ մստրս է վիճակում եմ եղել։ Այս ընց է հիմա դես այդ խոսում եմ, իմ հերասնա նուսե ջանս տխտողում է։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել են տեղափոխվող բուժառուները։ Բացի հարցեր տալուց ադրբեջանցիները բուժառուներին առաջարկում են նաև մեր կանալ լրացուցիչ բուժզնումներ անցնել, ասում է պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանը։ Ադրբեջանցի բժիշկներին մի կերպ համոզել են գոնե ստուգման ընթացքը չնկարել ծանր վիճակում գտնվող հիվանդ կա, որին մենք Հայաստանի Հանրապետություն Կարմիր խաչը տեղափոխում է նստած վիճակում, նրանց իջեցնում են եւ հավելյալ ադրբեջանցիները ասում են պետք է բուժ հետազոտության ենթարկեք, ընդհուպ եթե անհրաժեշտ լինի, այդ բուժ հետազոտությունը պետք է զուգորդի նաեւ անձի մերկացմամբ, չգիտեմ, լրացուցիչ հետազոտություններով Այն, որ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գործառույթը բարբերաբար արգելվում է, արդեն նորություն չէ Արցախում։ Վերջերս լուրեր էին շրջանառվում նաև, որ բուժառուներին պետք է ակնայով Բաքվի հիվանդանոցներ տեղափոխեն բուժման եւ այլն եւ այլն։ Հոգեբանական ճնշման Հոգեբանական նման ճնշումների ենթարկելը միջազգային իրավունքի ոչ մի դրույթի չի համապատասխանում, բայց միջազգային իրավունքի այդ խախտումները չեն դատապարտվում, ինչն էլ նոր աղետների պատճառ է դառնում։ Իրավաբան Ռոբերտ Հայրապետյանի խոսքով ապօրինի անցակետում տեղի ունեցած ցանկացած գործողություն խախտում է միջազգային իրավունքի հիմնարար բոլոր սկզբունքները, հակասում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությանն ու արհամարում արդարադատության միջազգային դատարանի պարտադիր իրավաբանական որոշումը։ Շարմի Խաչի կողմից իրականացող որևէ գործողության նկատմամբ որևէ պետություն ըստ էության չունի վերահսկող գործողություն, այսինքն ինչ որ Ադրբեջանը անում է նախ երկասպեկտ խախտում է իր մեջ պարունակում։ Ես տեսա նաև ադրբեջանական մի քանի այսպես կոչված ճակերտավոր պաշտոնյաների հայտարարություններ, որ այդ բժիշկների կողմից զննությունը հնարավոր է նաև օրինակ տեղի ունենա մարդկանց մերկացնելու միջոցով, որը պարտադիր կամ անհրաժեշտ կարող համարվի կոնկրետ հիվանդությունների դեպքում, սա միանշանակ նախ ոտնահարում է մարդու արժանապատվության իրավունքը, որն իր անհավատերի իրավունքն է եւ մարդու իրավունքների հիմնարար սկզբունք։ Իսկ քանի խաչի մեքենայով, որն ըստ էության նաև միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, միջազգային մասնավոր իրավունքի տեսանկյունից եւ առհասարակ դիտարկում համար որպես այդ կազմակերպության տարածք, մասնավոր տարածք, այդտեղով տեղափոխվող որևէ մեկին ենթարկել հսկողության, զննության, բուժ զննության, դա արդեն ոչ միայն հարված է միջազգային իրավունքին գլոբալ, այլ նաև Կարմիր խաչին որպես ինքնին կազմակերպություն։ Բացի Արցախի բնակիչներին հոգեբանական ահաբեկության ենթարկելուն, Բաքուն ուզում է ցույց տալ, որ ոչ մի կերպ չի ճանաչում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի իրավական մանդատը, ասում է իրավաբանը, կանխատեսելով ավելի լուրջ խնդիրներ ապագայում։ Չմոռանանք, որ այսօր մոտավորապես 100 ռազմագերի ունենք Ադրբեջանի տարածքում, որոնց հետ կապը պահպանվում է բացառապես Ադրբեջանում գործող Կարմիր Խաչի աջազգային կոմիտեի գրասենյակի միջոցով։ Եվ այս գործողությունները, եթե Կարմիր Խաչը անցակետով անցնելու շրջանակներում շարունակի հանդուրժել եւ կողշտ պատասխան չտա կամ չդիմի միջազգային էմբսի կազմակերպությունները, որոնք իրավասու են Ադրբեջանի նկատմամբ ինչ-որ կողշտ միջոցներ ձեռնարկել, ցավալիորեն պետք է նշեմ, որ հնարավոր է կանխատեսենք նաեւ, որ այլևս մեր ռազմագերիների հետ կապը Կարմիր Խաչի կոմիտեն չկարողանա ապավել օրինակ, որովհետեւ նույն Ադրբեջանը, եթե այստեղ չի ճանաչում, ընդեղել այլևս կսկսի քիչ ճանաչել է գազམ་ակերպության իրավական մանդատը եւ մենք կանգնենք արդեն լրջագույն խնդրի առաջ։ Ինչպես բոլոր դեպքերում, այս անգամ եւս Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Արցախյան գրասենյակը նույն պատասխանն է տվել՝ Կոմիտեն ունի զուտ մարդասիրական նշանակություն, ասում է հաղորդակցության բաժնի պատասխանատու Էթերի Մուսայելյանը։ Կարող եմ ասել, որ ընդհանցակարգի վերաբերյալ բոլոր հարցերը քննարկվում եւ համաձայնեցվում են բոլոր որոշում կայացնողների հետ։ Լաչինի միջանցքով իրականացրած մեր գործունեությունը աշխատանքը կրում է զուտ մարդասիրական բնույթ Այսօր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հայտարարել է, որ ներկայումս ի վիճակի չէ մարդասիրական օգնություն հասցնել Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչությանը Լաչինի միջանցքով կամ որևէ այլ երթուղով ներառյալ ակնան։ Կազմակերպությունը կոչ է անում համապատասխան որոշում կայացնողներին թույլ տալ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին վերսկսել իր կարևորագույն մարդասիրական գործողություններն այդ տարածքում։ Քաղաքացիական բնակչությունն այժմ բախվում է կենսական նշանակության դեղերի եւ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների պակասի հետ, ինչպիսիք են հիգիենայի պարագաները եւ մանկական սնունդը։ Իսկ մրգերը, բանջարեղենը եւ հացը դառնում են ավելի սակավ եւ թանկ, որոշ այլ սննդամթերքներն էլ, ինչպիսիք են կատնամթերքը, արևածաղկի ձեթը, հացահատիկ միջազգային մշակաբույսերը, ձուկը եւ հավը մաչելի չեն։ Կարմիր խաչից հիշեցրել են նաեւ, որ կազմակերպությանը վերջին անգամ թույլատրվել է բժշկական նշանակության եւ առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ տեղափոխել մի քանի շաբաթ առաջ։ Երկրի նախագահ Արայք Հարությունյանը երեք ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ արդեն 40 օր է Արցախ ոչինչ չի ներկրվում։ Սննդի սղություն կա, մահերի թիվն աճել է։ Կրկնապատկվել են չծնված երեխաների մահացության ու բարդություններով ծնունդների դեպքերը։ Այս ամենին զուգահեռ հանրապետությունում գործող միակ մարդասիրական կազմակերպությունը չի կարողանում թշնամու հետ համաձայնեցնելու առաջին անհրաժեշտության պարագաներ ներկրել մարդկանց մահից, սովից փրկելու համար։ Անի Աբաղյան, Արցախ լրատվական։